No puedo creer que mañana sigue el Bichota Tour Latinoamérica. En el estadio de Barranquilla. ¡ah! Vamos a poner tan chimba. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo.